50 languages. 49 49 49กีฬา sport sport คุณออกกำลังกายไหม kas sa teed sporti kas sa teed sporti ค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกายยะมาเปียนเอนดลีกุตตมายะมาเปียนเอนดลีกุตตมาดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับมาเกนสปอร์ติคลูปิสมาเกนสปอร์ติคลูปิสเราเล่นฟุตบอลเมมังกิเมยัลกไปลเลยเมมังกิเมยัลกไปลเลย บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ mõnikord me ujume mõnikord me ujume หรือเราขี่จักรยาน või sõidame rattaga või sõidame rattaga มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา meie linnas on jalgpallistaadion meie linnas on jalgpallistaadion แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Siin on ka saunaga ujumisbassein. Siin on ka saunaga ujumisbassein. และมีสนามกอล์ฟ Ja golfiväljak. Ja golfiväljak. ทีวีมีอะไรดู Mis telekast tuleb? Mis telekast tuleb? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Hetkel tuleb jalgpallimäng. Hetkel tuleb jalgpallimäng. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Saksa meeskond mängib Inglismaa vastu. Saksa meeskond mängib Inglismaa vastu. ใครกำลังนำ Kes võidab? Kes võidab? ดิฉันไม่ทราบค่ะ Mulle ei ole aimugi. mul ei ole aimugi. ตอนนี้เสมอ กันอยู่ Praegu on seis võrdne. praegu on seis võrdne. ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม Väljaku kohtunik on Belgiast. väljaku kohtunik on Belgiast. ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ Nyt tuleb karistuslöök. Nyt tuleb karistuslöök. เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Värav 1-0 Värav 1-0